Vente vindo, vente vindo, que eu tamén me vou andando. Fixen a cama na folla, o vento vai mal levando, o vento vai mal levando. ai, ai, la, la, la, la, la, la. Sacome naranxas do teu naranxal, do teu naranxal, do teu naranxal. Sa fuma marín, sa pasei o mar. O oh, carballo da portela ten a folla rivirada, que lla rivira o vento, unha mañan de xia. Unha mañan desiada Ai, la, la, la, la, la, la Mariñeriño da nosa ribeira De día traballa de noite pineira De noite pineira, de noite pineira Mariñeriño da nosa lado, moreniña, para sempre. Ahora vai che quedando, moreniña, para sempre. Un de viño. dai. Daime un trajiño de viño a dulzarme esta garganta. Daime un trajiño de viño a dulzarme esta garganta verás como canta rola, verás como a rola canta. Verás como canta rola, verás como a rola cantar. Oliñas veñen, oliñas veñen, oliñas veñen e van. Non te marques rianseira, que te vas a marear deixala cos tiños de San Pedro. A subila e deixala costiña de San Pedro. A subila e deixala calle unha cinta do pelo. A subila e deixala calle unha cinta Utsi foinua deixarasi, botara de lazo zinta somandi, zinta somandi, zinta somandi, Viva o foinua viva o oio, o oio, há de porque nunca irá que viva. han de cair, os ollos ya han de cair. Ay, la, la, la, la, la, la. En no medio, en no medio do reiam, o compás, o compás dos cantares, o ventiño que daban a verse, axudaba o gaiteiro a tocare, axudaba o gaiteiro a tocare, Arriba coso que noite pide pousada cun día Arriba coso que noite pide pousada cun día Os cosos na miña terra Arriba por mediodía. Arriba por lo portelón, niña prima Mariana. Arriba por lo portelón, que por lo camino hay la mar. Que por lo camino hay la mar. Botarade sin tal mandil, sintaso mandil, si, mandil. Existe eh, foi no deixar así Santo San Andrés do Rio, Santo San Andrés do Rio, levábalo para aldar, nunca allí quiso pasar. Un río de San Cibrán, un río de San Cibrán, la la la la la la la. Sarandeate moza, te ven, se no me es e lo que ven, e lo que ven, e lo que ven, sarandeate moza, te ve.